91.4 de l'FM. Molt bona tarda, família. Dos quarts de set d'aquest 7 de gener del 2016. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició, la primera d'aquest 2016, del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Ràdio Trama. arranca la 182a edició del Pim Pam Pum, aquest programa de música combativa que ja fa força anys que està amb totes vosaltres per portar-vos la millor música combativa del moment i els grans clàssics. Com sempre començarem amb, amb la presentació de les persones que tenim avui a la taula. A la meva banda dreta tenim el mestre Tecles, el, el, el Ricky, el que ens ho porta tot d'allò més bé, el que ens ho toca tot d'allò més bé i el que sense ell no seria possible aquest programa. Què dius, guapo? Com era tot això? Eh, bon any a tothom, bon, bon any, 2016, guapo. ple de música combativa pues molt bé, molt bé. Estic supercontent de tornar-hi. Porto un munt de temes cantats per dones. Bé. Eh? Dedicat a l'Anna Gabriel íntegrament al meu programa d'avui. <laughs> Molt bé. 100% gabrielistes. Molt bé, a la seva banda ten també tenim l'Eric, el, el nostre company dels llibres combatius, els llibres més sucosos i la música més més guapa també. Què dius, Buri, com estàs? Què tal? Bona nit i bon any a tothom pues, pues estic molt bé, aprofitar aquests dies per estar a la muntanya, desconnectar una mica i pues, ara hem tornat a, a tope amb tot, fent agendes i fent programa i a tope. Clar que sí, amb totes les ganes i també a la seva banda el nostre amic de l'ànima, el nostre company de Barberà, el nostre amic Manolo, que dius, guapo, com vas? Bon any, família, molt bé. Molt content d'estar aquí perquè l'últim programa me'l me, vaig perdre. Certament. Em vaig quedar corrent al, al taller fent, fent llibres, fent agendes i així. I però res, però aquí estem, començant l'any... Para, cuina i pensa, no? Diguem-ho, no? Que, que a tope, a tope. Ha sortit sí. la nova agenda, que és una delícia, que és una meravella. I tant, sí, sí. Moltes de vosaltres segurament ja la, ja, ja la tingueu, ja sabeu de què parlem. I tant. Així que... I això. Molt bé, doncs per aquelles que no sabeu, el Pim Pam Pum és un programa de música combativa que barreja diferents estils i temàtiques i res, doncs avui eh, em sembla que és el Ricky el, el que començarà sí. obrir foc, sempre comencem així una mica més tranquil·lets però després ja, ja ens encendrem pues comencem molt tranquil·lets eh, amb una cantautora, la otra, que ja han portat alguns temilles de, del seu primer disc Quina i ara, màquina. i ara porto l'altre, el primer tema de, del seu nou disc, però em sembla que no és tan nou, em sembla que és del desembre del 2014 no sé. o del 2015. No ara... sé, la veritat és que m'agafes que no sé. De fet, com m'has dit fora abans quan parlàvem preparant el, el programa... Jo sé quan el vaig trobar vaig, mm, no sé per què em pensava que, era de, pues, que l'havia trobat de recent, no? de ara del 2015, però no després poc. mirant abans de començar el programa he vist no sé què de 2014 i m'he quedat web. Sort que estaves tu perquè no se'ns escapés. <laughs> pues res, eh? pues la otra, un temilla que es diu Contigo. Molta dolçura, eh? Veureu. Mm. no me muero si no estás aquí. Puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo contigo. Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Y me quiero libre contigo. que da miedo la libertad. No sentirla nunca más miedo me da. Nadie nos dijo que fuese a ser fácil sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul. La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Romper los esquemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche. miedo de ir sola por un callejón, sin miedo de hacer lo que me salga del contigo. Es cierto que el mundo parece un poco menos feo contigo. Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. quiero libre contigo. Te quiero libre y me quiero libre contigo. Oh, oh, oh, Preciosa. Eh, molt maca, molt maca. Preciosa, eh? Genial, eh, Ricky, per molt. començar. És com seguir així una mica de, de vacances com si no haguéssim marxat. Sí, sí. <laughs> molt bé, també una Mira, salutació... Aquesta molt... li dedicaré a la Gina, que segur que no ens escolta perquè viu a França i està molt desconnectada de, de tot el que fem per aquí al Vallès, ho imagino però aquesta la va penjar ella i li vaig copiar. Li, no? <laughs> do nhi Brillantíssima la proposta del mestre Tecles. També dediquem aquest programa a la gent de la menuda que ens està escoltant, la taverna del Pollastre, la taverna del ai, Pol, ai, la taverna de Vine cap aquí, Ballola. Venite, loco, venite. Molt bé, doncs uh, la següent cançó, la següent cançó també també és uh, una cançó que vull dedicar molt especialment a una persona que vull que venite, venite, que és la meva polluela, pues, pues Benite, no? O què? És una cançó que, que és del Zoo, d'aquest col·lectiu musical de Gandia, al País Valencià, i que a més no, no, venen, no venen soles perquè venen amb les oques grasses, aquesta banda usonenca. És, un, és una cançó versió de versió eròtica dels Obrim Pas que s'anomena Camins i que està extreta del seu EP del 2015, Esvercers i, i Camins. I amb ell us deixo. Música camí de solitud i el destí que per fi s'equivoca. I pel barranc de les cames la boca, albades tristes, cants guturals, allà on la nit és agüita con sal, vida loca, la carn a la carn, els xocs i la espera, les ungles, la sang, suc donant, tot era crit, llarga nit, primavera. Davall del llit et vas deixar un calcetí brut i suat seguint desfarts dels teus mugrons. Anem navegant, perduts, perseguint el teu rumb. M'has vist prenent esta metja amb l'òrgan calent, deixant esta ruïna patent, volant com el polen amb vent, impuls, endorfina, gemecs, revolcons per la cuina. T'enterra la reputació, flexibles, convexos, tu tranqui, sóc jo. Eh, més xispa, més aire, més foc, més fricció. Damunt del llit em vas deixar taques, pelets i un bon record sembrant de vida els cedredons. Anem navegant, perduts perseguint el teu rumb. dins. M'hi escarrasso buscant què es guanya quan es perd. Amb tot el que hem viscut que ara ja no existeix. Tinc el cel, tinc la sort d'estar amb tu aquí dins l'hort. Segur que no ens veuran aquí sota les cols. Trauré totes les herbes dolentes si vols. Per tots els dies que plou i tots els dies que plou. Que no hi tinc tranquil·leta també, però al final s'accelerava eh, una mica, el zoo amb, amb les oques grasses. Déu eh, déu, molt bé, sí. amb suavitat per començar com ens agrada. Ens, ens retorna una miqueta aquesta cançó a l'estiu, eh? almenys a mi, sí. aquesta cançó em, em retorna una miqueta a l'estiu, ara que ja, ja sembla que sí que arriba el, el fred. I ara, ara. Molt bé, continua la música combativa, continua el pim-pam-pum, ara és el Manolo el que el cobrirà foc. Mireu, jo em, em palmaré amb un, amb un cantautor, com ha començat el Ricky també, Uh, és el, el uh, un moment que ah, sí, el Rolando Alarcón des de Xile uh, cantant un tema que es diu Soldados així tranquil·leta per començar també Vinga. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. hay que yo no tiro, que no que yo no tiro que no, hay que yo no tiro contra mis hermanos, ay que yo tiraba que sí, hay que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan a la lucha en contra de los obreros un rayo me parta a mí, si atacó a mi compañero. La guerra que tanto temen no viene del extranjero, son huelgas igual que aquellas que lograron los mineros. hay que yo no tiro que no, hay que yo no tiro que no, hay que yo no tiro contra mis hermanos. hay que yo tiraba que sí, hay que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. No se levanta, estando yo en el cuartel. Tomo el fusil y la manta y me echo al monte con él. Oficiales, oficiales, tenéis mucha valentía. Veremos si sois valientes cuando llegue nuestro día. hay que yo no tiro que no, hay que yo no tiro que no que yo no tiro contra mis hermanos, ay que yo tiraba que sí, ay que yo tiraba que sí, contra los que ahogan a España en sus manos. primera, primera enganxada de toro de l'any. Eh, sí. Estàvem parlant de la nit de cap d'any i de què havíem fet i què no havíem fet. Eh, sí, Això estan passant i a molt més, bé. com que he fet el programa així mig al cotxe, venint cap aquí, mig uh, eh, corrent... Vaja, que te l'has preparat aquest. Sí, aquest està preparat. Llavors no he retallat això del final que ens passa quan ens descarreguem yeah. música del YouTube, eh? que hi ha uns segons allà d'impàs. Shit happens. Bueno, eh, Tranquil·leta, però, però ben, ben revolucionària, sí, ben combativa. Eh? D'aquestes que em molen a mi, de cantautors tot, eh, clàssics. Tot el tema d'Amèrica Llatina te la pateges de dalt a baix, eh? Sí, tu l'Amèrica que... Llatina a nivell musical. Molt guapa, molt guapa la proposta del Manolo. Ara és l'Eric, em sembla el que, el que li toca, no. no ah, és que el jo, perquè... al llibre, ah, ja sí. està, és A mi em teniu prohibit cantar abans d'hora. <laughs> sí. Una ronda més, Eric. Va. No, no. una capella. El tenim silenciat, l'Eric. Free, no, no. free, Eric. Ja està bé, ja està bé. Va, doncs segueixo jo. Porto una estrena al Pim Pam Pum. Venga. A més, crec que són de, de Barna, són un parell de noies que es diuen Aquelarre, amb K. I porto un temilla... Crec que no tenen disc com a tal. L'únic que he trobat eh, és al YouTube amb directes, no? uh ah. -huh. amb millor o pitjor qualitat de so, però... Això hi ha en grups que també que també ho tenen. Mm. Deuen, deuen haver començat fa poquet. Això. I bueno, porto un temilla que es diu Palabres d'acció. Fum-li. A veure què us sembla. anarquía, aquí mi solución. He aquí mi solución. aquí mi solución. aquí mi solución. el teléfono de déu nhi Això era gravat en directe, com va ser a Sí, sí. Per desgràcia encara no hem gravat res, però en Pico tinguin... déu nhi que l'arre, eh? Aquelarre. Ah, déu nhi com, com van, quines veus més guapes. I... Dos eh, xavales molt jovenetes, fotent-li canya, molt el feminisme bé. i l'anarquia. Clar que sí. Ben guapa, ben guapa la proposta, música combativa en caviaret, com sempre, la que ens porta el mestre Tecles. Ara seran els Fast Loud, que és una banda que també és la primera vegada que venen aquí. Farem un canvi de registre brutal, perquè <laughs> sí, però jo venia avui al Pim Pam Pum i pensava que aquí pues, li fotíem a les guitarres i aquestes coses. I, bueno, pues... eh, tu tranquil, que tot arriba. Bueno, eh? espera, <laughs> espera. És, és per, és per anar-vos picant. és una banda barcelonina de punk rock yankee formada el 2015, l'any passat, a, amb el Jordi a la guitarra i a les veus, el Guillem a l'altra guitarra, el David al baix i el Víctor a la bataca. És un tema que s'anomena Give Us Your Life des del Far From Finish d'aquest 2015, del passat, i bueno, espero que us agradi, ja veureu que van a traient. patapam. Joder. Eh, punky yankee, eh? I punky són de, yankee, però són de Barna. Però són de Barna i ho fan de puta mala. La veritat és que... Ai, ai, de, de, aquesta és una típica del pollastre, un minut i pico, lo demás sobra, com diu ell, lo demás està de más, acaba d'arribar el pollastre. Què dius, Vapu? Bé, bé, bé, bona tarda, eh? Diu que bona tarda, eh? I... Ai. Bona tarda a tothom. Eh, para. Ara el mestre Pollastre, un dels creadors d'aquest programa de Radiotrama, un dels creadors del Pim Pam Pum, encara ens recordem de, de les crestes que ens portava cada vegada que, que ens tirava uns temazos. Eh, això va per dins. Molt bé, més música combativa, això no s'atura, la 182a edició continua, ara és el Manolo que ens tirarà el seu segon uh, tema. Més música, va. Uh, porto un tema que me tenia preparat per, per l'últim programa que vam fer abans de les vacances, però com que no vaig eh, venir, era un tema especial pel, pel Nadal. És d'un grup que es diu LNA, no sé ben bé què volen dir les, les sigles, i la veritat és que no he trobat gaire informació perquè tenen una maqueta i no sé si hi ha gaires temes més que aquest és tret d'un 100% papel de, de l'VC, aquests <laughs> recopilatoris eh, molt grans. que anaven amb un fanzine, és el, el volum 3, que, que també surten els Caspa, uh, en aquest, i res, porto aquest tema que es diu Papà no era muerto, que ja veureu que té un so d'aquest que ens mola molt. <laughs> Garajero. I ahí va, pel Nadal. Foli. Chicha. Chicha. què us ha semblat. Puncarà de Nui. Sí, a mi és Bé. un tema que, que em recorda molt a quan feien viatges de, de Barberà a Sabadell a, a comprar CDs i així, i, i un, era aquest, era el 100% paper de l'UEC que ens compràvem, eh, de l'Ubo i millor que, bo i millor. que, que hi havia allà. que sí. Molt guapa la proposta, <laughs> déu-n'hi-do quina veu que feia aquest home. Sí. <laughs> Estava refredat. Això. Estava, era el Manuel Cabeza Manuel Manu refredat. Manuel <laughs> Molt bé, doncs... Uh... Bueno, doncs, dit això, després d'aquest temazo que ha portat el Manolo per variar, eh, passem a la secció de llibres combatius. Le burro, le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del fútbol y no sirva para hacerse pajas. le burro, le burro, le burro, le... Eh, bona tarda, benvingudes a aquesta nova edició de, del Pim Pam Pum en el programa 182. Tornem a parlar de llibres combatius. Eh, avui us parlem d'un llibre que es diu El olvido que seremos, està escrit per Héctor Abad Faciolince i està publicat a una, bueno, a una supermega editorial, que no val la pena dir el nom, el 2006. I mm, dit això, eh, aquest és un llibre que a mi m'ha fet molta il·lusió portar perquè, perquè el vaig comprar quan estava allà a Colòmbia i, i com que era d'una editorial xunga eh, vaig fer una cosa que a Colòmbia fan molt, que és clonar llibres, o sigui, els, els agafen tal qual i en, en copisteries pues, doncs els reprodueixen igual i així l'editorial no, no es queda diners. Em sap greu per l'autor, perquè realment escriu coses molt bones. L'autor és Héctor Abad Faciolince, com he dit, és, eh, va néixer el 1950 a Medellín, que és una ciutat de Colòmbia malauradament molt coneguda per la, per la violència que, que s'hi viu, a causa dels paramilitars i, i l'Estat, bàsicament. I és un escriptor molt, molt ben valorat, eh, ha escrit molts llibres, eh, també fa de poeta, fa de columnista molts, a molts diaris i, i té un gran reconeixement perquè la seva obra realment és, és molt interessant. Aquest llibre en particular és, eh, és molt bonic perquè, perquè parla del seu pare. El seu pare va ser, va ser un metge, va ser un i, polític, va escriure molt també a Colòmbia, era d'una família així mig burgesa i tal, però, però va ser una persona que va estar lluitant tota la seva vida per, per popularitzar la medicina, va crear moltes escoles populars de medicina, va intentar fer arribar eh, allà on l'Estat no arribava, perquè l'Estat a Colòmbia funcionava com funcionava i funciona i, mm, i va intentar popularitzar això, la medicina, intentar que la gent es pogués autogestionar millor la salut i, òbviament, per aquest motiu, el 1987 va ser assassinat a, a, a ple carrer, a, a ple dia, al centre de Medellín. I aquest és un llibre que ha escrit el, el seu fill, que, que retrata la seva vida. Això podria semblar no? com, com escriure un, un llibre sobre el teu pare amb aquesta història que al final fos algo molt, molt pastelón, no? com molt, ah, i lluant el pare i tal, però la veritat és que, que, que l'Hèctor aconsegueix fer-ho d'una manera impressionant, perquè és al mateix temps molt, molt tendre, com molt, com molt costumista, molt, molt mesclat amb les seves pròpies reflexions que fa pues, doncs, 30 anys després, perquè aquest llibre és del, del 2006, i, i alhora et, et sap transmetre molt bé la, la tensió política i, i, et, i, i va molt bé per a entendre la història de Colòmbia, perquè parla molt de del Medellín d'aquells anys, de com, de com es van anar gestant totes les, les eh, violències i els maltractes que encara avui arrosseguen. A Colòmbia parlen de, o sigui, parlen de violència, però llavors parlen de la violència, que és a partir dels anys 50, quan amb l'esclat de, dels paramilitars i de tota, tot el merder de la coca i com, com l'Estat eh, és qui s'apodera de tot això i fan els paramilitars amunt i avall, i, i a través del seu pare pues, pues mostra molt bé com, com era que funcionaven les coses. El seu pare es va haver d'exiliar moltes vegades i finalment va acabar mort per, per les seves idees i per les seves pràctiques que al final bueno, només miraven d'estar de, al costat de, del poble. I res, estava intentant també rescatar-vos algun fragment, però, però és molt difícil, perquè com us deia, l'escriptura és, molt, és molt dinàmica, és, és com força, força poètica, i és un llibre que, que es llegeix molt bé, els capítols són curtets i et fa entrar molt, realment, realment jo quan me'l llegia pensava, hòstia, és que, és que és com si estigués visquent aquells moments, no? Estàs realment, entens molt com era la família, com, com funcionaven les coses allà a Colòmbia i per això us el recomano molt. I sí que us he rescatat un tros que hi ha al final perquè veieu com lo combatiu que és també perquè parla molt bé de, de com funciona els paramilitars a Colòmbia Y aquí parla de, Carlos Castaño, que era un los jefes de, las Autodefensas Unidas de Colombia, que es un grupo paramilitar un grup paramilitar dels més importants aquells anys, i si us sembla us llegeixo aquest fragment abans acabar. Diu, Carlos Castaño, el jefe de las AUC, ese asesino que escribió una parte de la historia de Colombia con tinta de sangre y con pluma de plomo, ese asesino a quien al parecer mataron por orden de su propio hermano, dijo algo macabro sobre esa época. Él, como todos los megalómanos, tiene la desvergüenza de sentir orgullo por sus crímenes y confiesa sin pena en un libro sucio. Me dediqué a anularles el cerebro a los que en verdad actuaban como subversivos de ciudad. De esto no me arrepiento ni me arrepentiré jamás. Para mí, esta determinación fue sabia. He tenido que ejecutar menos gente al apuntar donde es. La guerra la hubieran prolongado más. Ahora estoy convencido de que soy quien lleva la guerra a su final. Si para algo me ha iluminado Dios, es para entender esto. Este iluminado por Dios, que terminó a su sabia manera nuestra guerra, que hoy sigue, hace casi 20 años, dice más adelante cómo se decidían los asesinatos. Ahí es donde aparece el grupo de los seis. Al grupo de los seis, ubícalo dentro de un espacio muy largo de la historia nacional, como hombres del nivel de la más alta sociedad colombiana, la crema innata. Conocí al primero de ellos en 1987, días después de la muerte de Jaime Pardo Leal. Les mostraba una relación escrita con los nombres, los cargos o ubicación de los enemigos. ¿Cuál se debe ejecutar? les preguntaba, y el papelito con los nombres se, iba con ellos a otro cuarto. De allí regresaba señalado el nombre o los nombres de las personas que debían ser ejecutadas, y la acción se, se, realizaba con muy buenos resultados. Eran unos verdaderos nacionalistas que nunca me invitaron ni me enseñaron a eliminar personas sin razón absoluta. Me enseñaron a querer y a creer en Colombia. Luego, confiesa que mató a Pedro Luis Valencia, una semana antes que a mi papá, con ayuda de inteligencia del Estado. Después admite que mató a Luis Felipe, Luis Felipe Vélez, en el mismo sitio y el mismo día en que mataron a mi papà. Re, i així podria seguir. Aquest és un dels fragments on, on realment fa una explicació més clara de, de com funciona. També és molt interessant, per ara aquest home ja no és president, però l'Uribe, que va ser durant molts anys mm. un nefast president de, de Colòmbia, que va declarar la guerra al narco, amb el que això va suposar per totes les comunitats indígenes, etc. Aquí surt molt retratat en la seva joventut i amb les seves xarxes de narcotraficants a Medellín. I, i ja està, us recordo el nom de, del llibre, és El olvido que seremos, per Héctor Abad Faciolince, va estar editat al 2006, i res, us el recomano molt. Molt interessant, eh, tio? Aquest, El olvido que seremos molt bona pinta, la veritat. Sí. No, no sí, coneixia, sí. Made in Colombia i, i parlant d'història i, de, i de fets reals. Molt guapo, molt sí, guapo. Molt guapa la proposta. Hi ha molts llibres que parlen de Colòmbia, no? però a vegades acostuma a ser teòrics o molt, molt toston d'assassinats, assassinats, assassinats i geopolítica, etc. I aquest està molt bé perquè és una novel·la que, que es llegeix molt bé i molt, molt fàcil i, i t'explica moltes coses. I dit això, doncs, doncs ja passo al tema, que evidentment eh, he buscat un grup de Medellín, Eh, jo porto a Mojiganga, aquest grup d'escacore de... Ja porten... Escacore, eh? Sí, sí, sí. L'espira sí. del rotllo. Han, han sonat i són molt bons, foten unes versions bastant considerables. De... Porten 10 anys tocant ja quasi i aquest, el tema que porto és Desplazado, del seu, eh, del seu caset, de fet es va dir en caset, Estúpides Guerres del 1995. Déu-n'hi-do, <laughs> Déu-n'hi-do, Mojigan sí. Cascà partint la pan aquí al Pim Pam Pum, ben guapa la proposta de l'Eric. Gràcies, gràcies. Totes les des, de, eh? des de Medellín. Eh? Sí. Quin ritmazo, nois. Molt guapa, molt guapa, Eric. Molt bé, doncs més, més música combativa, més reblem al Pim Pam Pum, comencem a fotre-li tralla de la bona. Ara és l'Eric el que agafa el... Ai, l'Eric, perdó, el Ricky el que agafa el relleu. Vinga, va, iniciem la tercera ronda amb més música feminista. Torno a portar un grup que, que es va estrenar al Pim Pam Pum a Barberà, com vam fer allí eh, amb el KDB, mm -hmm. Mhm. són les Prosodia i del mateix disc Educació Transformadora un altre temacle que es diu No calles més. Dale fuerte. Dale fuerte. Aquí empieza la guerra, su sistema patriarcal, sin treguas ni fronteras y sin dar un paso atrás. Mujeres lesbianas, feministas, trans, hartas de sus democracias. Ministras de igualdad. Esto no es ninguna moda, iros olvidando ya, porque esto está al rojo vivo y está a punto de explotar. Vamos a romper cadenas, nos hemos cansado ya. Tantos años de condena, de tragar y de callar. Aquí se está cociendo caldo de levantamiento. Si quieres la receta, con veneno en el puchero, con los platos en la mesa. está servido el revuelto, al sabor de la revuelta conspirada, fuego lento. Aquí se está cociendo caldo de levantamiento. ¿Quieres la receta? Pon veneno en el puchero. Con los platos en la mesa está servido el revuelto. al sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. Tratas de limpiar su mierda, de cargar las consecuencias. Compañeras muertas, compañeras entre rejas. Nunca olvidaremos que habéis tocado las nuestras. Malditos fabricantes de tanta miseria. Posamos las heridas que aún no dejan de sangrar. Y avancemos sin miedo, con orgullo y dignidad. Y aunque queden cicatrices, solo son una señal de que caminamos juntas hacia nuestra libertad. No calles más, transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego calles más y que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más. Usemos nuestras armas y la solidaridad. Una sola es muy difícil, pero juntas somos un volcán. Sin reformas ni banderas, el cambio será total. A por ellos, compañeras, ahora se van a cagar. Cambiando paradigmas, el discurso radical. Insumisión total al sistema familiar. La chispa se enciende ahora, aquí se va al armar la gorda. Empieza el 8 de marzo, pero caña todo el año. Caña los maderos que defienden su estructura. Caña los gobiernos que controlan nuestras vidas. Caña los machitos por tienen fridas, hagamos de nuestros sueños sus peores pesadillas. Caña la descojoba que mira por encima. Caña al baboso que molesta a mis amigas. Caña al agresor que tortura y humilla, practica la autodefensa y a partirle las rodillas. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más, que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más, que Follow, follow. y su moral asesina. Esclaviza nuestros cuerpos para proteger la vida. Somos todas esas brujas que alguna vez quemasteis. Sus almas abortistas han vuelto para vengarse. Aquí se está cociendo caldo de levantamiento. Si quieres la receta, pon veneno en el puchero. Con los platos en la mesa está servido el revuelto. El sabor de la revuelta conspirada fuego lento. Aquí se está cociendo caldo de levantamiento. Si quieres la receta, pon veneno en el puchero. Con los platos en la mesa está servido el revuelto. El sabor de la revuelta conspirada fuego lento no calles más. y transforma tus lágrimas en fuego, no calles más. Si transforma tus lágrimas en fuego, no calles más. Haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. No calles más. y transforma tus lágrimas en fuego, no calles más. y transforma tus lágrimas en fuego, no calles más. Haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego. fuego. fuego, fuego, fuego. <laughs> Enèsima enganxada, però què es pensava Que això és el pim-pam-pum. estava mirant l'agenda, penya. És que eh, us, us fiqueu en tot, eh, de debò. Estava mirant l'agenda i no hem pogut arribar abans al micro, clar. Com has dit que, que, que es deien? Prosòdia. Prosòdia. Ten, eh, saps si tenen algú a veure amb Boca de Bava? És que hi havia una veu que em recordava una mica... No. Són una unes, em sembla que és un grup format íntegrament per, per noies i hi ha diverses veus, o sigui, no... Mm. Podria, podria ser. ser. Podria ser. No t'ho sé assegurar. Mm. Molt bé, podria ser que, que vinguin ara els foc, fotem-li foc a tot això. Sí, sí, sí, són els foc, aquesta banda... Ja havien sonat aquests? Els foc havien sonat un cop, mm. un cop amb una cançó molt molt xula també que sobre els mitjans i tal, i aquesta, aquesta és una, una que no havia sonat, de fet és la segona vegada doncs, que ens visiten, la banda de punk rock del Baix Llobregat, barreja dels Avalot i els Red Banners, amb el Jesús a la ah. bateria, ah. el Pau al baix, el Josep a la guitarra i a les veus, el Raül a les veus i els crits, Y bueno, que són els Foc. Desde de, des del seu LP Ingovernables del 2012, formes de llenguatge o d'hipo. Este concierto se lo dedico a la señora Justicia en honor a las vacaciones que parece se está tomando y en reconocimiento al impostor que ha ocupado su lugar. déu nhi foc, com se l'han tirada, espectacular també, aquestes formes de, formes de llenguatge o d'hipó des de l'Ingovernables. Què us ha semblat? Doncs pues molt guapa, la veritat. Trallon, trallon. trallon. Sí, aquesta gent... no, no, no el recordava, però, però sí, eh? Després sí que quan has dit que era en la fusió de Red Banner, bueno, membres de Red Banner Avalot i Red Banner, i, sí. I Avalot? Sí. déu nhi déu nhi No veu... podia sortir <laughs> una altra cosa que no fos algo així, eh? Molt bé. Clar que sí, ben guapa, ben bona, segueix la 182a edició, ara ara és el, el Manol el que se la tira. Vinga, segueix, eh? avui sembla que anem una mica acceleradetes, no?, abans de l'agenda. La, de Feia dies que no i no, no, passa està bé, el que està passa. Bé. A mi ja, ja em sembla bé. Veníem carregades. I com que em sembla molt bé, porto un grup de, de, de Maracaibo, de... Yeah. <laughs> de, de hardcore, són els Frente de Ira, amb un tema que es diu Vivir, Crecer i Ser, i, i això per començar Ya, a fortes, ja. no? Vinga. Sí, una miqueta. a día escupiéndote en la cara Se presentan y amenazan con asesinar mi raza Los que se potencia con ecos y flecha, No subestimes a mi gente, tú respeta Suramérica, latinos en escena Marchando por las calles y para el mundo no hay quien pare Este pueblo es tuyo y mío, demostremos corazón Habla hispana, puño, gato, junto subestimes a mi gente, tú respeta Pura América Latina sé que cena por las calles y para el mundo no hay quien pare Ese pueblo es tuyo y mío, demostremos corazón Habla hispana, puño y gato juntos Molt bé, penya, doncs donem pas a la secció informativa del programa, donem pas a l'agenda del Pim Pam Pum. El primer acte és el que eh, tindrà lloc d'aquí a 10 minutets exactes, a la independència a un pas. Demanem al president de, de, de eh, demanem al president el pas que desencalli el procés avui mateix davant de cada ajuntament a les 7 i mitja m'has deixat pas. O què? Maleït cabró convergent. Més actes de l'agenda. El següent acte és eh, Festa sí, autogestió també, eh, jornada per l'autogestió de, la, de la xarxa de casals i ateneus dels Països Catalans. Serà a Molins de Rei aquest dissabte 9 de, de gener, al racó dels Gegants Vells. Començarà a les 12 del migdia amb un vermut i presentació de l'eix temàtic per al 2016 de la xarxa i Són Països Catalans a càrrec de Són Països Catalans. A les 2 hi haurà dinar, a les 3 i mitja Quinto Popular i a les 4 i mitja hi haurà combat de glossa entre Casals i Ateneus eh, organitzat pel, pels casals i ateneus dels països catalans. El proper acte és la presentació d'un llibre aquest dissabte 9 de gener, de 11 a 1 a Aurea Social, al carrer Sardenya número 263. Es presenta el Comú Català, la història dels que no surten a la història, un llibre que us recomano molt, i a eh, la presentació comptaran amb David Algarra Bascón, l'autor del llibre. El següent acte és Quan les gotes es fan pluja, passi del documental fet per la gent del col·lectiu Mirades, eh, que narra una miqueta el tema de les afectades per la hipoteca i la crisi de Sabadell. Dissabte 9 de gener a les 7 i mitja al FESA l'Obrera, que és a l'Avinguda Barberà 142 de Sabadell. El següent serà eh, Trenquem amb els models policials repressius, eh, fent front comú a la querella feta per 15 policies municipals contra la regidora de la CUP de Terrassa. El divendres 15 de gener a les 6 de la tarda, presentació de la campanya a càrrec dels col·lectius organitzadors i hi haurà xerrar debat amb Joan Tamayo, a Dolors Sabater, Albert Boada, David Fernández, a, a Amics de les Arts, que és al carrer Teatre número 2 de Terrassa. Uh, continuarà el divendres 22 de gener a les 10 als jutges de Terrassa, roda de premsa de suport a la regidora de la CUP, uh, per la policia municipal, amb, amb Benet Salelles i representants de la CUP es seguirà el dijous 28 de gener a les 8 a concentració al Raval de Montserrat, coincidit amb el ple de l'Ajuntament de Terrassa. Eh, organitza la CUP de Terrassa, Alerta Solidària, el SAT eh, i col·labora al grup d'opinió eh, Amics de les Arts. El proper acte és un, és un bolaco que serà el dissabte 16 de gener a, eh, a la sala Scorpions de Terrassa amb Caco, Scupe i Xupables. Molt bé. Més actes de l'agenda, aquest eh, també un d'aquests indefallibles, concentració a plaça Catalunya, dissabte 23 de gener, no a la guerra, OTAN no va ser fora, organitzat per la Plataforma Unitària Popular contra la Guerra i l'OTAN. El següent acte, a eh, CIEMA i més, eh, el següent i l'últim, CIEMA i més, a eh, gran mobilització a, davant el CIE el dissabte 30 de, de gener, a les 11 del matí sortiran busos a partir de, la, de les 10 a la parada de, de Belvitge, metro línia 1, o transport públic per anar cap allà amb el bus 109 a Plaça Espanya o amb el bus 21 a l'Avinguda Paral·lel i després a les 11 a la, a la zona franca, allà a la portada del CIE, Judici Popular al, al CIE, organitzat per la gent de Tancarem el CIE, més informació a la seva web. Molt bé, penya, fins aquí la, la secció informativa del programa, fins aquí l'agenda de Pim Pam Pum. No hi falleu, que sou indefallibles. Molt bé, més música combativa. Continua la 182a edició del Pim Pam Pum. Continua la música combativa. Avui en Caviarets dels Bons. Ara és l'Eric el que se'l tira. Què ens portes, bonic? Doncs pues mira, jo, jo com que aquest hivern no estava fent fred, eh, me'n vaig cap al nord, me'n vaig cap a Islàndia. Es porto una banda que m'agrada molt que es diu Solstafir, que també ja fa uns anys que estan tocant. I... Ricky, estàs bé? Ué! <laughs> <laughs> és Està molt content el Ricky. No <laughs> és aquest el tema. Però bueno, passant? si voleu el tirem. No, no, és Una error, obra. error... No sé què està passant. Vale. Algun problema tècnic d'aquests que només ens passen a nosaltres, al pim-pam-pum, als ordinadors, aquestes sí, màquines sí, maleïdes de, de fer nos la eh. guitza. Sí, sí, abans a mig programa semblava que no gravava, després eh, eh, ha tornat a gravar. Bueno, el que sempre passa aquí, que bueno, quan no falta un cable, falta un endoll. <laughs> bueno, res. Bueno, tu presenta el tema i després farem una pausa tècnica per arreglar tot això. I tant que sí. No explica uns xistes o... No, no, no. <laughs> Parem. Por ejemplo, no? Parem això. Vale, eh, el tema, com us deia, és d'aquesta banda islandesa Solstafir i el tema en qüestió és Love is the Devil, l'amor és el diable, del seu, del seu CD Cold del 2009. Molt bé, doncs tornem de seguida. <laughs> Déu-n'hi-do, déu nhi déu quines guitarres, quina, quina contundència, ben guapa, ben guapa la proposta, Eric, sí. m'ha molat mogollon. Guai. Com es diu que es deien? Solstafir. És que clar, aquesta gent d'Islàndia, no? Deies sí, que venien... Solstafir, com Solstafir. sol i després S i T-A-F-I-R. Solstafir. Solstafir. Sí, és una penya... Porten anys tocant i a mi em mola bastant. El tema és que costa portar cançons aquí perquè és molt difícil trobar una cançó que duri menys de 5 minuts. Són d'aquests que fan bueno, temes que, mega llargs. És que hem estat buscant i eren sí. 9, 10, 8, 7... 7, sí. Llavors, clar. No, aquesta, anava, aquesta anava canyareta. Sí, sí, sí. Molt guapa. Molt guapa la proposta de l'Eric, com sempre, ben tirada. Ara és el mestre Tecles que li, que li agafarà el relleu. Comencem a fotre-li canya de la bona, això. Penya, sí. jo estic tremolant si no aquí amb, amb els problemes tècnics, eh? Espero que... Va, Riqui, va, ja ho tenim. Sí, avui la veritat és que estem tenint diversos problemes tècnics entre internet i l'Audacity i la mare que ens va parir. Sí, sí, l'Audacity ha sigut el, sí, el eh? traïdor. <laughs> mas, que ets un mas. Molt bé, més música combativa, segueix la 182a edició, fotem patxoca, penya, fotem patxoca. Amb què? Amb Vinga, què? jo segueix? continuo amb les veus femenines, en aquest cas des de Madrid, són els Decision, aquesta banda que només va sortir, van treure això i van fotre el camp. <laughs> Molt bé, en lo más alto, no? Sí, no, no sé ni, ni d'on de on provenien ni on han anat a petar. Eh, si algú ho sap, <laughs> sisplau, vull dir, a mi m'encanta aquesta penya. I bueno, és un tema d'un minut i pocs segons. Lo, lo bueno, si a, breve... A Pinyonetti, com els agrada per aquí. I res, és un tema que es diu Rumores, que parla d'això que... que... <laughs> Ai rumors, aquesta, bueno, això que, que agrada tant a, a la gent, no? de despotricar, de, de parlar... De Déu-n'hi-do quin, quines setmanes hem tingut amb, amb tot el tema de, de la CUP i de Junts per Sí, Esquerra callant com uns cabrons, Déu-n'hi-do, déu nhi déu pues espectacular, bueno. espectacular el pressing cup aquest que hi ha hagut, la gent insultant, eh, la gent fent gala del seu masclisme més ranci a les xarxes, han quedat retratados. Has quedado retratado. <laughs> Hostia, tío. Bueno, va, va, va. Música combativa. Decisión, rumores. <laughs> Déu-n'hi-do, déu nhi déu Ràpid i intens. Que guapo, eh? No seria d'Espeine per les veus... Loud and Fast, com el grup aquell que portaves tu, Loud and Fast. Ràpid i fort, no? Sí. Molt guapa, bueno, molt guapa. No seria d'Espeine perquè en, amb el temps eh, ens hem posat una mica eh, quisquillosos, però... Perquè s'entenia perfectament el que dèiem, però sí, però sí Acabes despentinat. Sí, Encara sí, que no sí, sigui tant. secció despeina, <laughs> de despentinat ho acabes. El ventilador l'han tret. <laughs> molt guapa, molt guapa. Riqui, la proposta, eh, més música... Reitero amb la crida, eh? si algú coneix aquesta penya i saben d'on sortien eh, o on, on han anat a parar, si plau. Ho haurem de buscar. Facebook o un... algo. Clar, que ens enviïn alguna coseta, que tenim, tenim és veritat que no, no en parlem mai. Tenim així el Twitter i tenim el Facebook i i bé, tenim el .cat també, és veritat que la gent per escoltar els podcasts, els programes anteriors, teniu tots els programes eh, penjats a, a radiotrama.cat i allà, allà ens podreu escoltar. Què més, què més? Què més, què més tenim? Mira, pues jo ja, jo ja em poso classicon, perquè jo sóc un clàssic en realitat. Què va, és mentida, però sí, em poso classicon perquè em molen, em molen molt els reincidentes i, i, i l'últim tema que porto també és una banda així molt clàssica. Reincidentes, la mítica banda de punk rock de Sevilla amb el Fernando Medina, al Pepper, al Finito de Badajoz, al Manuel i al José Luis i al Juan. Eh, sí. Has esperat a posar-ho que marxés al pollo? O... sí. <laughs> sí, eh? Sembla... és, és que el pollo Corre, és... tira-la ja, que, que encara tornarà. <laughs> Reincipestes, <laughs> segons diria el pollastre. Des de l'Algazara del 98, eh, un dia més. Una eh, altra molt clàssica. Bé, molt bé, Ismael. la el anochecer, dinero no placer, como distorsionar. Más, reírme sin parar, dejar donde tú estás, no hay mucho por hacer. Voy con el viento a favor, aireando mi adicción, creciendo más y más. Me quema la inconsciencia, estoy pero no después de la conciencia cuando al tú. Quiero romper el aire de una nube de rostros y voces. ¿Quién sabe lo que esconden y qué pensarán mañana al despertar? Para cambiar la realidad. Hay ganas de actuar. Tú, que contigo me ti, ¿qué más puedo decir? ya no sé quién soy. ¿Ves? Mis ojos son mi fe, tu sexo sabe a mí empiezo a clarear. Al hora de ciencia necesario para pagar, derroche de prudencia si no quiero explotar, enamorarme cada vez, una duda de rostros y voces, quién sabe lo que es doble y qué pensar. Això sí que us la sabíeu, no? Una mica o què? Sí. Una mica eh. millor ara, penya, o no? Home, yeah. home. <laughs> Yeah. <laughs> molt guai, molt guai, incidentes, això I, no s'atura. I el pollastre això... no s'ha queixat, si l'estava cantant i tot. El pollastre li <laughs> mola, eh? encara que... Encara que digui Rencipestes, a ell li agraden. No fan cançó de minut i mig, però i, què hi vols fer-hi? Què vols fer-hi? Molt bé, més música combativa, això no s'atura. Eh, comencem a galopar, esperem que s'ho passeu la meitat de bé que ens ho passem aquí als estudis de Can Capablanca, als estudis de Radio Trama. Ara és el Manol que agafa el oh, oh relleu. Oh, oh. Què he vist aquí? Manolo, molt bé. Molt bé. Sí, eh? Sí? Molt bé. Fins i tot diria, m'atreviria a dir que ha sonat i tot aquesta cançó. Sí? Doncs pues mira, ja podreu dir més informació de la que tinc jo, perquè és, és una altra recuperada de, del 100% paper de l'UEC volumen 3, Uh, ah, i res, són els espànsuls a uh, 15 mil·ligrams, un temazo que es diu Botes Sucias, que espero que sí que hagi sonat al pim pam pum perquè és molt digna de... És, és pròpia. De sèrie. Vinga. Res. guanyador, eh? A sí. d'escoltar l'última ràfaga, tenim guanyador. Per una, sí, eh? per una cabeza de ventaja se lo lleva Manolo. <laughs> A més hem descobert que no havia sonat, no? No, ho hem mirat i, I no, no sé per què, això no... Aquest caviaret... Té mazarranga no per la vena. Déu Mare meva, Manolo. Ja tocava, doncs. Déu-n'hi-do, Manol, com te l'has tirat. <laughs> molt guapa, molt guapa la proposta, com sempre, des de Barberà con Amor, reventant partit de pan aquí al pim-pam-pum, reventant el programa. Més música de la bona, ara és l'Eric el que... Clar, l'Eric li deixem de vegades el paper complicat, eh? Perquè... Clar, després del Manolo... Qualsevol no, s'atreveix. És, eh? és, més sí. xungo, és més xungo. Bueno, però jo vinc amb un altre registre, sense intenció eh... de, de guanyar el Manolo, que és molt difícil. No, i també des de que estàs afiliat a l'Escacore també ho tens, ho tens més fàcil. Eh? Sí, clar. sí, sí, sí. A més, aquí no, no competim, aquí no. cooperem. Exacte. Ara, ara, ara, ara. bueno, sigui com sigui, jo porto un tema així més de, de cachondeo, d'un grup que he descobert que ara mateix, la veritat, no recordo molt bé d'on eren, jo crec que són de Madrid, però no ho sé del cert. Que és veritat, tu portes un temazo ara, eh? Sí. The Birras Terror, oh. eh, oh. que s'han fet un descanset i han, i han fet un tema dedicat al, al Nadal, aquest eh, Jingle Beer, o no? Sí. Sí, ara sí? Bueno, mm, escolteu-lo. Jingle Beer, vinga. Gas, gas, gas, gas, gas, luces de Navidad. Con mi mierda y una piedra las voy a reventar. Gas, gas, gas, gas, gas, gas, Ese sonido en mi oído suena genial. Lo vamos a reventar, las luces de Navidad. Porque es un gasto inútil y no sirve para nada. Nos desearemos paz y prosperidad. Pero lo que haremos es gastar, gastar, gastar. ¡A los que les explotan! ¡Va, va, va, va, va! va los que ¡Pero antes que los metas en la cabina! ¡Va, va, va, va, en la cabina, al el metro de los petardos! ¡Va, va, va, va, va, va! ¡Va, va, va, va, va, va, va! va va va va va feliz Navidad, hijos de puta! gastar, a gastar! Recomendamos no caer en el típico y estúpido consumismo estas navidades. Si no podéis evitarlo por la presión social o familiar, recomendamos no ir a grandes superficies para las compras y acudir a los comercios locales. Y si compras a productores locales, aún mejor. En realidad, lo mejor que podéis hacer es comprar todos los regalos en nuestra birrotienda, que tenemos mucho birranda y sin para vender y muchas compras que hacer en el corte inglés. I fins aquí. <laughs> Bon Nadal. Bon Nadal, bon Nadal a tothom. Hijos de puta. <laughs> que grande, que grande, Eric. Molt bona, molt bona. Els Birras Terror partint la para també al Pim Pam Pum. Guapíssima, guapíssima sí, la sí. proposta. Molt sí, bé, ho vaig trobar allà buscant alguna de, de carregant-se el Nadal i mira, em va fer, em va fer sí. gràcia. Tinc dues racions d'espíritu navideño avui. Eh? <laughs> sí, sí. Papa Noel muerto i... Totes dues en la mateixa direcció. Sí. <laughs> Me cago en la Navidad. Molt bé, molt bé. Molt bé, sort que passa. Més música combativa, eh, més pim-pam-pum, la 182a edició no acaba però comença a fer molta, molta baixada. Uh, sí, ara, no, ara és l'Eric si... Sí. No, jo acabo de tirar aquesta no, perdó, ja s'acaba. Ara és el Ricky. És la segona vegada avui que, sí, sí. que em canvis el nom, molt bé. Sí, tio, estem així avui una mica miqueta embuinats. Feia dies que no ens veiem, ja ens sí, hem oblidat de com ens diem. Només <laughs> és normal. Vinga, va, jo ara inauguro la secció d'Espeine, però a més oficialment, eh, d'allò que no, no entendreu res. Bien. Un grupillo que ja havia sonat, em sembla que l'Isma les havia portat, les perres salvajes, sí. wild, i tant, i tant. wild Dogs. Wild Dogs amb dièresis a, salva a la primera A de Salvajes, no? I Wild Dogs també portava dièresis a la, a la O. Ah. És veritat, mm? cert. Si ho busqueu... Ha d'anar així, si no, no ho trobareu. Així. <laughs> Gràcies, gràcies. <laughs> pues això, Perres Salvajes, des del seu disc de 7, 7 segons, es diu, no? Quan hi ha dos cometes és sí, segons, sí, no? Sí. 7 segons, coses, coses immossibles. Immossibles. Despeina, despeina. Despeina. Vinga, va. Brutals. Brutals. Clarament, <laughs> secció d'Espeina. <laughs> No s'entenia res. Autèntica, autèntica secció de Speine, clàssica genuïna d'aquí del pim-pam-pum, quan no s'entén res, quan van cagant jets els instruments, li diem així aquí. Ens, era, ens encanta fer-ho. El meu últim cartutxo vull dir, no podia quedar curt. Eh? No, no t'has quedat curt. no, no. no. <laughs> <laughs> déu nhi Ben guapa, ben guapa la proposta també del mestre Tecles per acabar, per acabar la, seva, la seva aportació avui al programa. El programa que, que de fet acaba, acaba com sempre amb dos temes. El, el primer que, que... Vas tu? Sí, em sembla que el primer el tiro jo. Són els Boicot, també una mítica banda de punk madrilenya formada al 87 i caracteritzada pel compromís social i el missatge polític a les seves cançons són l'Alberto, el Costa, el Gras, el Car i el, i el Chiquitín eh, des, de, des de històries directes del boicot, que es va editar l'any 2000, sí, un classicón, no passaran. És una cançó que vull dedicar molt especialment a tota la gent que, que va votar que no a la, a, la massiva, a la massiva assemblea de la CUP que es va fer aquí a Sabadell, que sort que es va fer aquí a Sabadell, i que, i que a més de dedicar tota aquesta gent vull dedicar també molt molt especial a una persona que va estar per activa i per passiva aquell dia allà, el Xavi Pallissé, un, un col·lega, un amic que està a les dures i a les madures sempre, que no ens falti el palli perquè res no falli, palli, palli, palli. Ens ho passem, ens ho passem d'allò més, eh? fent, fem el programilla, ens ho passem d'allò més. I l'última se la tira el Manolo. Vinga, va, jo, jo m'acomiado amb un grup de, de punk francès, últimament també estic descobrint bastantes històries per allà. Uh, són la, la Son, o la Zona, o com es digui en francès, últimament sempre em passa que em costa menys dir-ho en, en, en alemany que en francès. Tu i els Mira, teus noms. Sí, i, i el tema que porto és un que es diu La, la Bretanya en colores, i res, per, per acabar aquest nou programa d'aquest nou any. I tant. Així anem. Molt bé, que doncs, bé, que bé. Si ningú, té res, no? si ningú té gaire cosa més a afegir... Eh, pues direm... que ha sigut un plaer. Sí, eh? sí. I ara ve una temporada de pim-pam-pums per la vena, no? Li fotrem canya sí. d'aquí al 2 d'abril. Que, que hem d'arribar al 200. Sí. sí. Aquí li moli el pim-pam-pum, d'aquí a l'abril tindrà... D'aquí a l'abril, al 2 d'abril, ja que parlem de, de l'abril, hi ha un, un, munt de, un munt de grups ja confirmats en el, en el programa que... Digue'ls, digue'ls, digue'ls. Sí, fa, mira. Fa xoc, això. Sí, la veritat és que fa, fa, fa tremolar només de, només de pensar-ho. Els gazapos, els catiusca, els morapio loco, els penetres, els shot, els pomada i els 8 mil·límetres. I encara per confirmar eh, els batxac, que li fem un pressing, pressing batxac des d'allà. <laughs> Pau, dinos ja algo i, bueno, i algun, algun grup més que encara pot saltar la sorpresa que, que ens vingui a acompanyar, però serà, una, serà un dia que, que durarà anys, farà 15 anys a aquesta casa, Can Capablanca, i farem 200 programes, aquest programa que, que tant ens agrada fer, que tant ens agrada que ens escolteu, i res, com sempre diem, família, ens trobem. A la xarxa i pels carrers. Salut i revolta. Esta mañana me he levantado Povela ti milicianos, porque los milicianos, porque los milicianos, mamita mía, que bien te guardan, que bien te guardan. Por la casa de campo, por la casa de campo, por la casa de campo, mamita mía, y el manzanares, y el manzanares, quiere pasar el partido. pasa nadie, no pasa nadie. Madrid que bien resistes, Madrid que bien resistes, Madrid que bien resistes, mamita mía, los bombardeos, los bombardeos.